Beha, orkestu gira epaitegian amajetan, eta audientziak hasi gira goizuntan. Goizuntan lehen zaziek uh, eh, deklaratu dute. Hala. Galdera guztiak ziren uh, gure aktivitate politikoaren inguruan. Eh, eh? galderak egin dira prentsa horreko, iritzi artikulu, esan diren dikureta, olako galdera politikoak eta pixka bat zer eh, giro eh, sendizinuten eh, zien inguruan? Be, uh, egun deklaratzen zutenen uh, lagun urbilak, izan da ere uh, Madrilen bada uh, libreren inguruko uh, talde bat, oiek ere hemen ziren, eta egia da uh, Ipar Euskal prentza ere presentzela, beraz inguratua uh, sendizira.